Jotam was 25 jaar oud toen hij koning geword het, en 16 jaar het hij in Jerusalem geregeer, en die naam van zijn moeder was Jerisa, die dochter van Sado. En hij het gedoen wat reg was in die oe van die Heere net soos sy vader is al gedoen het, alleenlik het hy nie in die tempel van die Heere ingegaan nie, en die volk het nog verderflik gehandel. Hij het die boonste poort van die huis van die Heere gebouw, en aan die meer van die Jebel het hy baie gebouw. Verder het een stede gebouw op die gebergte van Jida, en in die bosse het hy forte en toerings gebouw. Ook het hy oorlog gevoerd tegen die koning van die kinders van Ammon en hulle oorwin, so die kinders van Ammon om in die jaar 100 talente zilver en 10.000 kolkoring en 10.000 kolgaars gegee het, dat het die kinders van Ammon vir hom ook in die tweede en derde jaar gelever. En Jotam het machtig geword, want hy het sy weegerig voor die aangezicht van die Heere sy God. In die verdere geschiedenis van Jotam in al zijn oorloë en zijn ondernemings, kijk, dit is beschrijven in die boek van die konings van Israël in Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning geword het, en 16 jaar het hij in Jerusalem geregeer. En Jotam het ontslaap met zijn vaders, en hij is begraven in die stad van David, en sy sien Ogas het in sy plek koning geword. Die zevende vir die zevende maand was Jelis, die Pelonit, uit die seens van Ephraim, by sy afdeling was ook 24.000. Die achtste vir die achtste maand was Esberg, die Jesatiet, van die Sargiete, by sy afdeling was ook 24.000. Die negende vir die negende maand was Abeser, die Anatotiet, van die Benjaminite, by sy afdeling was ook 24.000. Die tiende vir die tiende maand was Emharoi, die Netofotiet, van die Sargiete, bij zijn afdeling was ook 24.000. Die elfde voor die elfde maand was Benio, die periëtuniet, uit de siens van Ephraim, bij zijn afdeling was ook 24.000. Die twaalfde voor die twaalfde maand was Ha, Lutai, die netto fatiet, van Witneel afkomstig, bij zijn afdeling was ook 24.000. En oor de stammen van Israël, bevelhebber oor die Rubenite was Eliezer, die sien van Sigri, oor die Simeonite was Safja, die sien van Imoga, oor die Levite was Aspia, die sien van Ka, Mwe, oor die A, Roenite, Sadok, oor Jeda was Elje, uit die broers van David, oor Isaskar was Omri, die sien van Emchal, oor Es, Bon was Jesmia, die sien van Opja, oor Enftali was Je, Remot, die sien van Asriel, oor die seens van Efran was Hos, A, die sien van Asha, oor die halve stam van Manasse was Joel, die sien van Petio, oor die halve Manasse en Gilead was Edu, die sien van Sagara, oor Benjamin was Ja, Siel, die sien van Abner, oor dan was Asriel, die sien van Jerwang. Dit was die overstes van die stammen van Israël, maar David het die getal van die wat twintig jaar oud was en daaronder, niet laat opneem nie want die Heere het gesê dat hy Israël zou vermeerder soos die sterre aan die hemel. Joab, die sien van Syria, het begin tel, maar niet volledig nie, omdat hieroor het toorn oor Israël gekomen het, daarom is die getal niet opgenomen in die optelling in die kronieke van koning David nie. En oor die skatte van die koning was Asmwet, die sien van Adiel, en oor die skatte in die land, in die stede en in die dorpen en in die toerings, was Jonathan, die sien van Esau. En oor die landarbeiders, voor die landbouw, was Esri, die sien van Caleb. En oor die wingerde was Esme, die Ramatiet, en oor wat in die wingerde was aan wijnvoorrade, was Sabdi, die Sifmiet. En oor die olijfbome en die wilde vijabome wat in die veld is, was Baal Hanan, die Gedereet, en oor die olievoorrade was Hoas. En oor die beeste wat in Saron gewei het, was Esdraai, die Saroniet, maar oor die beeste in die vlaktes was Safat, die sien van Atloe. En oor die kamele was Obel, die Ismailiet, en oor die eeseline was Jee, Gwea, die Meronotie. En oor die kleinvee was Jasus, die Hagriet. Hulle allemaal was overstes oor die besittingen van koning David. En Johanotan, die oom van David, was raadgever, hij was een man van deersig en een geleerde, en Jee, Heel, die sien van Achmoni, was bij de seens van die koning. In Achitofel was raadgever van die koning, in Hissar, die Arkit, was die vriend van die koning. In Achitofel, Joada, die sien van Benio, in Aplotar, in die leerwerste van die koning was Wap.